A život na ovome svijetu je samo, samo varljivo naslađivanje. ليل كربتي يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجى ليل قربتي يا دليلا لخيرتي www.l-ihlas.com ومنيرا لظلمتي إن دجى ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Na početku, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. ovo je naše peto predavanje u kojem govorimo o propisima dženazi. Kao što znate, za one koji prvi put slušaju ova naša predavanja, za program po kojim radimo ova predavanja, izabrali smo knjigu šeha Albanija Rahmetullahi Alehi, koju je on nazvao propisi dženazi. Šeh Rahmetullahi Alehi tu knjigu je pisao malo više na stilom hadijskih učenjaka, spominjao je samo propise, nakon toga bi to ovaj argumentovao vjerodostojnim argumentima i ne bi mnogo ulazio u razilaženja islamskih učenjaka. Krenuo je nekim hronološkim redom, pa je govorio o tome kako čovjek treba da se ponaša na samrtnoj postelji, kako trebaju da se ponašaju oni ljudi koji su prisutni kod njega kako treba da se ponašaju nakon što čovjek preseli i šta im je dozvoljeno, a šta nije dozvoljeno. Zadnje predavanje bilo je na temu znaci lijepog završetka. Večeras ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć obratiti jedno malo kraće predavanje, jedno malo kraće poglavlje u kojem šeh rahmetullahi alehi govori o kupanju medjita, a to je deseto poglavlje. Sutra ako Bog da, ćemo govoriti o dva propisa ili dva poglavlja zamotavanje mejita u čefine i nosa, nošenje dženazi i staćemo ako Bog da kod početka namaza. Što se tiče večerašnjih predavanja, ših Rahmetullahi Alihi počinje sa tačkom broj 28. Pa kaže, kada neko preseli postaje obaveza jednoj skupini ljudi da požure i da okupaju insana, znači medjita. Šeh Rahmetullahi Alihi ovdje, znači, govori o dva propisa, pa kaže, kada neko umri, postaje obaveza jednoj skupini ljudi da požure da okupaju medjita. Odnosno, čak možemo kazati da je u ovoj rečenici šeh Rahmetullahi Alihi spomenuo tri propisa. Prvo, govori o tome da je kupanje medjita kolegijalna obaveza poznat izraz znači arapski fard el kifaje to znači ako jedna skupina muslimana uradi tu obavezu ostali nisu griješni a ako je niko ne bi uradio svi će biti griješni tako kažemo da je jedna skupina muslimana obavezna da okupa medjita. Također vidimo da kaže šeha Rahmetullah i Alihi treba da požure sa kupanjem. Ovdje su dva propisa. Da požure i da okupaju medjeta. Što se tiče toga da treba da požure, već smo citirali za te stvari argumentat poznati hadise Buhureire koji je u Buhari i Muslimu i kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam esri'u bil dženazeti. Požurite sa dženazom što znači treba požuriti sa svim mogućim stvarima kako bi dženaza što prije bila završena. A jedna od tih stvari jeste i da se požuri sa kupanjem mejita. A što se tiče obaveznosti kupanja, na to ukazuju hadisi, mi ćemo spomenuti dva. Prvi hadis kojeg smo mi još prija citirali više puta, onaj hadis kada je čovjek na refatu pao sa jahalice, slomio vrat, pa je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame naredio da se okupa, pa kaže Igsiluhu bima'i wasidrin. Okupajte ga sa vodom i sa sidrom. Vidimo da ovdje Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame naređuje da se medjit okupa u naredbenoj formi. A poznato je znači pravilo, kao što će šehr rahmetullahi alihi predkaj predavanja to i pojašnjavati, Poznato je pravilo u šerijatu kada neka stvar dođe u naredbenoj formi, ta stvar je vađi i obaveza sve dok ne dođe neki drugi argument koji ukazuje da ta stvar nije obaveza. Također hadis koji je u Buhari i Muslimu od Umu Atije radijallahu ta'ala anha, a njega ćemo nakon malo vremena citirati kompletnog, kada je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam ušao kod ove ashabiljke, a ona je kupala njegovu čerku Zeynep pa je kazao Boži poslanik irsilneha selasen ev hamsen ev seb'an ev eksera min zalik okupajte je tri, pet, sedam ili više puta. Boži poslanik je kazao ovoj ashabik koja je bila poznata potom je da je kupala, znači žene, kaže joj okupajte koga, njegovu čerku Zeynep, tri, pet, sedam ili više puta. Ali vidimo da ovaj hadis počinje opet naredbenom formom okupajte je. Na osnovu ovih argumenta islamski učenjaci su kazali da je kupanje medjita kolegijalna obaveza. I po tom pitanju nema razilaženja. Znači, kupanje medjita je kolegijalna obaveza po konsenzusu islamskih učenjaka. Po konsenzusu islamskih učenjaka jedna skupina muslimana je obavezna da okupa mejita, a istog se samo izuzimaju određene skupine ljudi kao što je, na primjer, kupanje šehida. O tome ćemo ako Bog da govoriti malo poslije. To što se tiče 28. tačke. 29. tačka kaže šeh Rahmetullahi Alehi, prilikom kupanja mejita treba voditi evidenciju o sljedećim stvarima. Malo, ova tačka će biti malo duža i obširnija, znači kaže šejh rahmetullahi alihi, kada se kupa medjit, ona osoba koja kupa medjita trebala bi da vodi evidenciju o sljedećim stvarima. Prva stvar jeste da okupa medjita tri puta ili više. Shodno viđenju ili mišljenju onih koji obavljaju taj posao. Znači prva stvar oko koje treba da čovjek vodi evidenciju kada je u pitanju kupanje Mejita, jeste da okupa Mejita tri puta ili više shodno mišljenju i viđenju onih osoba koje su preuzele na sebe taj posao. Znači šeh vidjet ćete kako je sad spomenuo je devet tačaka, nakon toga je spomenuo jedan argument koji ukazuje na ovo sve što je spomenuo. Druga stvar, kaže šeh, rahmetullahi alihi, da broj kupanja bude neparan. Da broj kupanja bude neparan. Tri pet ili sedam. Onako baš kako je spomenuto malo prije u hadisu Umu Atije, kada je Boži poslanik kazao Umu Atije, koja je kupala njegovu čerku Zeynep, okupajte je tri, pet, sedam ili više puta. S tim ovdje možemo ovaj, spomenuti jednu stvar koju nije spomenuo ših, a to je da je Medjita dozvoljeno okupati jednom. Ako bi znači voda ovaj obuhvatila cijelo tijelo Medjita, inšala, to je kupanje validno, kao što je validno i kupanje insana koji je džunup pa se okupa i jednom vodom, ovaj jednom se samo znači sapere, njegovo kupanje je validno. Tako i kupanje medjita je validno ako jednom bude, ali na osnovu onog hadisa islamski učenjaci kažu da je bolje znači da bude minimalno tri puta. Ali ako bi iz nekih opravdani razloga, da li zato što je nedostatak vode ili možda neka žurba ili nešto drugo, ako bi se medjet okupao samo jednom, validno, znači šerijatski, da, tije, da voda dospije do svih dijelova njegovog tijela, to kupanje, inša Allah, bi iznila validno. Treća stvar ko koji treba voditi brigu jeste da se sa vodom pomiješa sidr ili nešto drugo što ima funkciju čišćenja, kao što je šampun, sam, ovaj, sapun ili nešto drugo. Znači da se sa vodom pomiješa sidr ili nešto što ima istu funkciju. A šta je funkcija? Funkcija je čišćenje. Znači pa možete staviti u zagradi šampun, sapun ili nešto slično tomi. Četvrta stvar jeste da se stavi u vodu prilikom zadnjeg sapiranja miris. A kafur je najpreći. Znači tamo Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam preporučuje kada se medjit kupa da se zadnji put kada se sapira stavi u tu vodu neki miris. Najbolji miris koji preporučen jeste kafur, kojeg je Božji poslanik preporučio, ali ako ne bi bilo tog mirisa i stavi se neki drugi miris, inša Allah, to je sve validno i ispravno. Peta stvar jeste, kaže šeh, da se raspletu pletenice i da se dobro operu. Znači, ako je u pitanju kupanje ženi, onda je ovaj treba voditi evidenciju oko toga da se raspletu pletenice i da se dobro operu. Šesta tačka je slična ovoj, ne znam zašto je ših baš ovaj posebno spomenuo, ali kaže da se rasplete kosa, broj šijest. Broj sedam jeste da se kosa isplete u tri pletenice i da se prebace preko leđa. Ovo znači nakon kupanja da se kosa žene isplete u tri pletenice, a poslije ćemo spomenuti kakvo, kakvoću toga, ali znači ovdje je bitno spomenuti da se kosa žene isplete u tri pletenice i da se prebace znači iza leđa. Osma stvar, da se počne sa desnom stranom i dijelovima abdesta. Također ona osoba koja kupa nekog medjita, treba da vodi evidenciju o tome da počne sa desnom stranom i da počne prvo sa dijelovima abdesta, to jest da uzme abdest medjitu, onako kako ga uzima živa osoba, nakon toga da počne kupati njegovu desnu stranu. A to ćemo, ako Bog da na kraj predavanja, u nekoliko minuta ćemo spomenuti ovaj svojstvo šerijatskog kupanja medjita. I deveta stvar, kaže šehr Rahmetullahi Alihi, muškarce, da muškarce kupaju muškarci, da muškarce kupaju muškarci. Znači pod naslov gore treba voditi evidenciju sljedećim stvarima. Devijeta stvar je da muškarca ili muškarce kupaju muškarci i da ženu kupaju žene. Sam, sam šehr Rahmetullahi Alehi kaže s tim što se određene skupine izuzimaju iz ovoga, ali će to šehr Rahmetullahi Alihi pojasniti poslije, nakon što spomeni argument za ovih devet tačaka koji smo spomenuli. Znači deveta tačka kaže šehr Rahmetullahi Alihi, treba paziti da muškarca kupaju muškarci, a da ženu kupaju žene, osim što iz ovoga se izuzimaju određene skupine ljudi. Dokaz za sve ovo što smo spomenuli do sad jeste hadis umu atije. To je ovaj hadis kojeg smo malo prije samo jedan mali dio njegov citirali, hadis umu Atije u Buhari i Muslimu. Ovaj hadis općenito, ovaj, ako možemo koristiti radi spomenuti, to je jedan najjači hadis u ovom poglavlju, odnosno iz njega su uzeti skoro svi propisi vezani za ovo poglavlje kada je u pitanju kupanje Medjita. Većina propisa je uzeta iz ovog hadisa. Kaže, kaže su u tom hadisu od umu Atije, kaže ušao je kod nas Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, mi smo kupale njegovu čerku Zeyneb. Pa je kazao, okupajte je tri ili pet ili sedam ili više puta ako to vidite potrebnim. Pa sam rekla, neparno, pa je rekao da. Zadnji put pomiješajte sa vodom kafur, kada završite obavijestite me, pa kada smo završile obavijestile smo ga, pa nam je dao svoj ogrtač i kazao, pokrijte je ovim ogrtačem. Rekla je, znači ona sad, umu Atije, malo miješa, znači u ovom hadisu radnje koji su oni radili. Faktič sada je spominula sve od prilike do kraja, pa se sada opet vraća šta su one radile i kako su radile, pa kaže, zatim smo joj raspleli kosu, a zatim oprale kosu, pa smo njenu kosu opleli u tri pletenice, jednu sprijeda, a dvije sa strani i prebacile ih iza. Spustili smo ih iz leđa, rekao nam je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, počnite sa desnom stranom i od dijelova tijela koji se peru pri abdestu. Vidite da ovdje kroz ovaj hadis, da je Šehal Bani rahmetullahi alaihi iz njega ovaj uzeo ovih devet tačaka koje smo malo prije spomenuli. Hadis je zabilježio Buharija, Muslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, Ibnu Mađe, Ibnu Đarud, Ahmed, a hadis je bez imalo sumnje vjerodostojan samim time što se nalazi u Buhariji i Muslimu. Deseta stvar koju spominje šeh da čovjek treba da vodi evidencije o toj stvari prilikom kupanja jeste da čovjek kada kupa Medjita zamota svoju ruku u krpu. Znači da ne dodiruje Medjita golom rukom već da ovaj umota svoju ruku u krpu, kaže še, ili nešto što je slično krpi. Znači da čovjek zamota ruku u krpu ili neč, u nešto drugo što je slično krpi. To će raditi ispod ogrtača nakon što se skine sva odjeća sa medjita. Nakon što se skine sva odjeća sa medjita. sva odjeća sa medjita. Tako su radili u vrijeme Božijeg poslanika, kao što upućuje hadisa iše. Znači, ponovit ćemo još jednom ovu stvar, znači, treba voditi evidenciju o tome da čovjek zamota svoju ruku u krpu ili nešto slično njoj i da pere Megita ispod ogrtača, nakon što se skine sva odjeća sa Megita, tako su radili u vrijeme Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallame, kao što na to upućuje hadis Aisha. Evo hadisa Aisha radijallahu ta'ala anha gdje kaže Kada su htjeli kupati Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame kazali su Tako nam Allaha mi ne znamo da li da skinemo odjeću sa Božijeg poslanika kao što činimo sa ostalim umrlim muslimanima. Vidite ovdje, iz ove rečenice islamski učenjaci su uzeli to da je za ovaj, praksa za vrijeme Božijeg poslanika bila da su oni skidali sa mejita svu odjeću. Znači kako oni kažu, tako nam Allaha mi ne znamo da li da skinemo odjeću sa Božijeg poslanika kao što činimo sa ostalim umrlim muslimanima ili ćemo ga kupati u odjeći. A savi znači kada je Božiji poslanik preselio i došlo je vrijeme da trebaju da ga okupaju, razišli su se. Pa su neki kazali, treba skinut, skinut odjeću Božijeg poslanika kao što se skidaju ostali mejiti. A drugi su opet iz poštovanja prema poslaniku kazali ne. Pa su se razišli oko tog ovaj pitanja. Ali vidimo u početku gdje kažu da li ćemo skinuti odjeću sa njega kao što skidamo odjeću i sa ostali mejita, znači ostali muslimanski mejita. Pa onda kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, pa kada su se razišli, ne znači tijelima, već kada su se razišli po tom pitanju, Allah ih je uspavao. Tako da su svi prisutni utonuli, u, utonuli u duboki san tako da su njihove brade dotaknule njihova prsa. Znači, svi su tako duboko zaspali, Allah Đelešanu je dao da su svi zaspali toliko duboko da su se njihove brade, znači, spustile na njihova prsa. Pa su začuli nepoznati glas, okupajte poslanika u njegovoj odjeći. Pa su ustali i okupali poslanika u njegovoj odjeći, sipali bi vodu po odjeći, trljajući njegovo tijelo odjećom. A Aisha je govorila da sam znala šta će se desiti, ne bi niko okupao Božijeg poslanika osim njegove žene. Hadis je zabilježio imam Ebu Davud, imam Ibnu Đarud, Hakim, Bejheqi, Tajalisi, Ahmed, a hadis je vjerodostojan. Znači iz ovog hadisa se uzima pouka i propis, jedan od propisa, a neke propise ćemo poslije spomenuti, jeste i to da se medjit treba, znači da se sa medjita skinje sva odješa a poslije ćemo spominuti da je obaveza vađi po konsenzusu islamskih učenjaka da se mejit, znači njegovo stidno mjesto, da se prekrije čaršafom i da nije dozvoljeno onoj osobi koja kupa mejita da gleda u njegovo stidno mjesto. Znači po konsenzusu islamskih učenjaka osoba koja kupa mejita ne smije gledati u njegovo stidno mjesta, već treba da to prekrije znači čaršafom ili platnom. E, šehr Rahmetullah Jalihi sada se vraća malo nazad pa kaže iz četvrte tačke a to je, šta je bila četvrta tačka, da se ovaj stavi zadnji put u vodu miris. A najbolje kaže kafur, pa šehr Rahmetullahi Alihi kao da se vraća pa kaže iz četvrte tačke se izuzima osoba koja preseli u ihramima. Sjeća se, sjećate se tamo hadisa kada smo govorili da je Boži poslanik kazao onim osobama koje su kupale tog ashaba koji je preselio u ihramima, kaže وَلَا تُطَيِّبُوهُ nemojte ga mirisati jer će on biti proživljen na sudnjem danu ovaj da donosi telbiju. Također, kaže šeh Rahmetullahi Alihi, iz devete tačke, a deveta tačka je bila koja da ovaj muškarac, muškarca kupaju muškarci, a ženu kupaju žene, kaže šeh Rahmetullahi Alihi, iz te devete tačke se izuzimaju supružnici. Iz te tačke se izuzimaju supružnici. Pa kaže šej, svakom od njih je dozvoljeno da preuzme kupanje svog supružnika zato što nema dokaza koji to zabranjuju, a osnova je da je to dozvoljeno, a naročito to potvrđuju hadisi. Vidimo kako šej rahmetullahi alehi jačinu njegovog fikha i njegovog znanja u nekoliko riječi nam pojašnjava ovaj propis. Pa kaže, o, dozvoljeno je supružnicima da jedno drugo kupaju nakon smrti. Pa on to argumentuje i kaže zato što nema argumenta koji ukazuje da je to zabranjeno. Prva stvar. Nema dokaza koji ukazuje da je to zabranjeno. A kaže naročito nakon toga možemo pridodati to da hadisi vjerodostojni potvrđuju da su te oba dvije situacije dozvoljene, a šta su te dvije situacije? Da je dozvoljeno mužu da kupa svoju suprugu i da je dozvoljeno supruzi da kupa svoga muža. Pa prvi hadis jeste hadis kojeg smo malo prije citirali od Aiši, ovaj zadnji samo dije gdje kaže Aiša radijallahu ta'ala anha da sam znala šta će se desiti ne bi niko okupao Božijeg poslanika osim njegove žene. A što se tiče argumenta koji ukazuje na to da je dozvoljeno mužu da kupa suprugu, jeste hadis a da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame jednog dana došao sa dženazi. Kaže Aiša, a mene je bolila glava i ja ukala sam, pa je kazao Boži poslanik, ne smijeta ako preseliš prije mene, okupaću te, zamotati u čefine, klanjati dženazu i ukopati te. Hadis je, zabilježu imam Ahmed, imam Darimi ibn Mađe, a hadis je vjerodostojan. Ovo znači sada što spominjemo, to nije govor šeha rahmetullahi alihi, već je to neka opaska koju sam ja pridodao, čisto koristi radi. Znači kada pogledamo u knjige prava i fikha, vidjet ćemo da nema razilaženja kod islamskih učenjaka je li dozvoljeno ženi da kupa čovjeka. Po konsenzusu islamskih učenjaka, ženi je dozvoljeno da okupa svoga muža nakon smrti. Po konsenzusu. Na osnovu onog hadisa malo prija iši radijallahu ta'ala na gdje kaže da sam znala šta će se desiti, ne bi okupao Božih poslanika niko osim njegovih žena. A što se tiče toga da čovjek kupa svoju ženu, velika većina islamskih učenjaka zastupa mišljenje da je mužu dozvoljeno da kupa suprugu, a jedan od učenjaka koji to zastupa jeste i šeh Albani, rahmetullahi alihi, koji to potvrdio malo prije. S tim što ćemo naći učenjake Hanefijske pravne škole i još nekoliko učenjaka iz prvih generacija koji su to smatrali zabranjenim, argumentujući to analogijom gdje kažu da čovjek kada preseli njegova supruga, prekida se bračni ugovor i ona time postaje njemu strankinja i njemu nije dozvoljeno da je kupa, zato što je ona znači strankinja njemu. Ali vidimo da znači ovaj hadis koji je spomenuo Ših Albani rahmetullahi alihi da iši, da je Boži poslanik kazao ne smije tako umiješ prije mene, ja ako ti znači umiješ prije mene, ja ću te okupati pa zamotati u čepine pa ukopati. Vidimo da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo to da bi on okupao Aishu radijallahu ta'ala Također, Ših Albani u jednoj drugoj knjizi koja se zove Irwaul Galil, spominje vjerodostojnu predaju da je Ali radijallahu ta'ala anhu sa esmom okupao Fatimu. Kada je Fatima preselila, Ali radijallahu ta'ala anhu je okupao svoju ženu Fatimu. I to je znači predaja kod imama Bejheqija, ovaj koliko se sjećam, uglavnom vjer, o, v, e, predaja je vjerodostojna. Ših Albani rahmetullahi alihi smatrao je ovu predaju vjerodostojnu da je Alija radijallahu ta'ala anhu okupao Fatimu nakon njeni smrti. I treća stvar, odgovor na analogiju, ovaj da analogija nije ispravna ukazuje na to da kada preseli žena čovjek ima pravo da je nasljeđuje i to ukazuje da bračni ugovor ima svoje posljedice i nakon smrti tako da je dozvoljeno čovjeku da kupa svoju suprugu nakon smrti Allah Đelešanu najbolji zna. 13. stvar znači o kojoj treba voditi evidencije prilikom kupanja ili možda neki drugi broj, ova jeste da preuzme obavezu kupanja onaj ko najbolje zna kupanje po sunnetu, da preuzme kupanje obavezu kupanja onaj ko najbolje zna kupanje po sunnetu, a naročito ako je neko iz porodice Mejita ili njegovih rođaka. Jer su oni koji su kupali poslanika bili po spomenutim svojstvima ponovit ćemo još jednom da bi zapisali oni koji zapisuju. Treba voditi evidencije oko toga da preuzme obavezu kupanja onaj ko najbolje zna kupanje po sunnetu, a naročito ako je neko iz porodice Medjita ili njegovih rođaka, jer su oni koji su kupali poslanika bili po spomenutim svojstvima. Sada ćete vidjeti kako dolazi do izražaja fik, razumijevanja hadisa. Pa, na primjer, Hadis od Ali radijallahu ta'ala anhu kaže ja sam kupao poslanika. I gledao sam da li je ostalo nešto što izlazi iz medjita prilikom kupanja, pa nisam vidio ništa. Bio je lijep i dobar u životu i nakon smrti. Ovu predaju je zabilježio Imam Ibn Mađe, Hakim El Bejheqi, a predaje je vjerodostojna. Pogledajte Alin govor. Kaže Alija, ja sam kupao poslanika i gledao sam da li je ostalo nešto što izlazi iz medjeta prilikom kupanja, pa nisam vidio ništa, bio je lijep i dobar u životu i nakon smrti. Ovo ukazuje, braćo moja draga, da je Alija imao iskustvo u kupanju. Sada da nekom je od nas neko kaže, hajde okupaj medjeta, da li bi znao ovu? da čovjek treba da pazi da li će nešto izići iz medjeta, kako bi se to očistilo pa da se medjet ponovo okupa. A vidimo ovdje Alija ukazuje to, znači ovaj njegov govor ukazuje da on imao iskustvo, a ujedno imam Alija, rahmet, uh, Alija radijallahu ta'ala anhu bio je znači rođak Božim poslaniku, bio je povjerljiv i imao je iskustvo, znao je znači ovaj kako se medjet kupa po sunnetu Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam. 30. tačka, znači ovo je sa ovom stvari koju smo sada spomenuli, time završajmo onu 29. tačku, sada prelazimo na 30. tačku, pa kaže šeh Rahmetullahi Alihi, onaj ko okupa Medjita, njega očekuje velika nagrada. Onaj ko okupa Medjita, njega očekuje velika nagrada. Hajde, znali neko od prisutni, ovaj, šta je nagrada čovjeka ko okupa Medjita? Dobro. Kaže šehr Rahmetullahi Alihi, onaj ko okupa Mejita, njega očekuje velika nagrada ako se ispuni dva uvjeta. Dva uvjeta. Prvi uvjet jeste da prekrije eventualne mahane koje sazna prilikom kupanja Mejita. Čovjek, na primjer, ima neku mahanu na tijelu ili nešto drugo, čovjek kada kupa sazna tu mahanu, znači treba i obavezan je da sakrije tu mahanu kako bi inšala dobio tu veliku nagradu koja se obećaje za kupanje medjita. Jer čovjek u većini slučajeva nosi odjeću i možda ako ima neki mahana, on to prekrije odjećom. Ali kada neko kupa medjita, on te stvari vidi. I znači i te kako je preporučeno i zabranjeno je da čovjek kazuje te mahane. Pa kaže šehr Rahmetullahi Alehi, to zbog hadisa, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao, ko okupa muslimana, pa prekrije ono što vidi, Allah će mu oprostiti 40 puta. Ko okupa muslimana, pa prekrije ono što vidi, Allah će mu oprostiti 40 puta. A komu iskopa kabur i sahrani ga, misli se, znači zatrpa, pokopa ga, teći će mu nagrada kao nagrada da ga je nastanio do sudnjeg dana. Kad čovjek ode i nekome iskopa, tu iskopa kabur, kaže on će imati nagradu, teći će nagrada do sudnjeg dana sve, tolika nagrada kao da mu je dao stan do sudnjega dana. Odnosno jesi, dao si mu stan u kojim će živjeti ako Bog da sve do sudnjega dana. I treća stvar, kaže, e, kaže se u ovom hadisu, a koga odjene čefinima, Allah će ga odjenuti na sudnjem danu u džennetsku odjeću od dibe i kadife. Hadis je zabilježio imam Ibn Hakim el Bejheqi od Ebu Rafi, a hadis je vjerodostojan. U predaji imama Taberanija stoji gore gdje se kaže oprostit ćemo 40 puta kaže se kod njega oprostit će mu 40 velikih grijeha. Znači, ko okupa brata muslimana i prekrije njegove osobine, Allah će mu oprostiti 40 velikih grijeha, kao što je došlo u predaji imama Taberanija, rahmetullahi alihi. I drugi uvjet, znači ovo je bio prvi uvjet da bi čovjek dobio veliku nagradu za kupanje Medjita, prva stvar jeste da sakrije eventualne mahane koje sazna i druga stvar jeste da to uradi tražići Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, ne tražići dunjalučku nagradu, niti zahvalu, niti bilo šta od ovu dunjalučki dobiti. Znači da tim dijelom traži Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, ne želeći time ovu dunjalučku nagradu, niti zahvalu, niti bilo kakvu ovu dunjalučku dobiti kaže šeheh rahmetullahi alihi, kao što je opće poznato da Allah ne prima osim dijela koja su urađena iskreno radi njega, na to ukazuju mnogi argumenti, pa je šeheh spomenuo mnogo argumenta, ali pošto ovo nije vrijeme spominjanja, dovoljno je spomenuti onaj hadis Omera radijallahu ta'ala anhu, innamel a'malu bin nijat, zaista se dijela cijene i vrednu vrednuju po namjerama. To je jedan hadis koji je spomenuo šeheh rahmetullahi alihi, spomenuo je više hadisa, ali ja nisam ovaj smatrao da ih trebamo prevoditi. 31. tačka, uglavnom da rezimiramo prije nego što spomenu 31. tačku, znači šehr Rahmetullah Alehi kaže ona osoba koja okupa Medjita očekivati je za nju veliku nagradu po dva uvjeta. Prvi uvjet je da sakrije ili prikrije eventualne mahane koje vidi prilikom kupanja i druga stvar da tim dijelom želi samo Allahovu subhanu wa ta'ala za dvojstvo da ne traži nikakvu ovodunjalučku nadoknadu. 31. stvar jeste propis, pohvalno je kupanje onome ko okupa medjita. Pohvalno je kupanje onome ko okupa medjita, zbog riječi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, men gasele medjiten fel jegtesil, wa men hamelehu fel jete vodba. Riječi Božijeg poslanika, ko kupa medjita, neka se okupa, a koga nosi, neka abdesti. Znači, riječi Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, gdje kaže, ko kupa medjita, neka se okupa, a koga nosi, ko nosi samo dženazu, neka abdesti. Hadis je zabilježi imam Ebu Davud, et Tirmizi, Ahmed, od Ebu Hureyri, a hadis je vjerodostojan. Eh, vidimo ovdje dolazimo u, znači, da kažemo jedan problem, a to je, vidimo da je ovaj hadis u naredbenoj formi, a malo prije smo mi spomenuli jedno pravilo, a to je, kada neka stvar dođe u naredbenoj formi, ta stvar je obaveza sve dok ne dođe neki drugi argument koji tu naredbenu formu spušta na neki niži nivo. Vidimo ovdje, kaže Boži poslanik, ko kupa medjita, neka se okupa, naređuje, a koga bude nosio, neka abdesti. A šta smo, kako smo počeli rečenicu, kaže šej, pohvalno je da se okupa. Pa šej, rahmetullahi alehi, da bi pojasnio čitaocima, zašto je on kazao da je pohvalno, a da nije obaveza, kaže šehr Rahmetullahi Alihi, osnova je da kada dođe propis u naredbenoj formi da je to vađib, ali to nisam kazao radi dve, dva hadisa. Šehr Rahmetullahi Alihi pojašnjava zašto nije smatrao kupanje nakon što neko okupa Mejita obavezom. Pa kaže, to nisam smatrao zbog dvije predaje, zbog dva hadisa. Prvi hadis Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada okupate medjita, niste obavezni da se okupate, jer vaši medjiti nisu nečisti, dosta vam je da operete ruke. Hadis je zabilježi imam Ibn Hakim, El Hakim, Bejheqi, a hadis je dobar. Znači, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao, kada okupate medjita, niste obavezni da se okupate, jer vaši medjiti nisu nečisti, dosta vam je da operite ruke. Također, predaja, znači druga predaja zbog koje Šeha Albani rahmetullahi alejhi nije kazao da je to obaveza, jeste predaja od Ibn Omera gdje kaže mi smo kupali medjete, pa su se neki kupali nakon toga, a neki nisu. Vidimo znači da ashabi nisu praktikovali to da je obaveza. Već su neki se kupali, a neki nisu. Ovu predaju zabilježu imam da rakutni, a predaja je vjerodostojena od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu. Dobro. Znači, shvatili ste ovaj propis da nije čovjeku obaveza da se okupa od kupanja mejita niti da uzme abdest nakon njegovog nošenja. 32. tačka broj 32. Nije propisano kupanje šehida koji šehida koji preseli u borbi pa makar bio džunup. Nije propisano kupanje šehida koji preseli u borbi ovo se odnosi samo propis na šehide koji preseli u borbi. Baš oni šehidi koji su ashabi uvijek smatrali. Kada god je Boži poslanik pitao ko su šehidi, kod vas oni su uvijek rekli oni koji preseli u borbi. E ti šehidi, oni se ne kupaju, kaže ših, rahmetullah i alihi, pa makar bio i džunup. Hajde sad ja vas upitam prije nego što ovaj zapišemo hadis. Ko je poznati ashab kojih su kupali meleki? Greška dalje, ko ima još reći. To trebate svi znati, ja hoću vas da pitam, imaju još jedan asab za koji ja nisam znao da su ga meleke okupali dok nisam čitao ovu knjigu, a poznato je da su Hanzalo okupali meleke, Allah vas pomogu. Već postoji još jedan asab kojeg su okupali meleke, a mi to u 99% slučajeva nismo nikada čuli za te hadise vjerodostojne. Znači poznati su hadisi i čak ovaj Ashab Hanzala, njega su zvali Glasilul Melaike, onaj koga su okupali meleki. To je poznato, citirat ćemo predaj za to, ali Ših Albani, rahmetullahi alihi, ovdje navodi predaju vjerodostojnju gdje stoji da su meleki okupali Hanzalu i da su okupali Hamzu ibn Abdul Motaliba, jer su obodvojica preselili na Uhudu i obodvojica su bili džunup u tom stanju kada su preselili. Pa dobro, pišemo, kaže Ših rahmetullahi alihi, o tome govori hadisi. Od Džabira radijallahu ta'ala ukazao je poslanik kada je govorio ovo, znači isječak iz Adisa, pa je kazao, ukopajte šehide sa njihovom krvlju. Pa i ovdje on kaže, i nisu ih kupali. Znači Boži poslanik je naredio da se šehidi zakopaju sa njihovom krvlju i onda on kaže, i nisu ih kupali. Pa je kazao Boži poslanik, ja sam svjedok njima, zamotajte ih sa njihovom krvlju. Nema ranije koja je zadobijena na Allahom putu, a da neće doći na sudnji dan, kako krvari boja, boja krvi, a miris, miris miska. Hadis je zabilježio ima Buharija, Ebu Daud, Nesai i Etirmizi. Drugi hadis koji ukazuje na malo prije spomenuti propis jeste hadis od Ebu Berzi, da je poslanik sallallahu aleyhi sallame bio jednoj od bitaka. Ko zna po čemu je poznat asab koji se zvao Džulejbib? Džulejbib. To je jel kada se u bosanskom kaže nešto smanje na riječ deminutiv. E, to je deminutiv od riječi džilbab, znači mali džilbab. Asab se zvao, tako njegovo ime bilo u jezičkom značenju, džilbab, mali džilbab. E, znači bio je jedan asab <clears throat> koji je, Allah ga iskušao time, nije bio mnogo lijep, pa nije se mogao ženiti, pa Boži poslanik je poslao u jednu porodicu da ga ožene, pa oni nisu malo htjeli da pristanu, pa je ta čirka bila svjesna toga i kazala kako možete odbiti prostca koji je poslao Boži poslanik, pa su ga oženili, pa je, znači ovaj hadis, čućete koliko je taj ashab imao veliko mjesto kod Božih poslanika. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, odnosno ovaj Ebu Berze, govori, poslanik je bio u jednoj od bitaka, pa je kazao ashabima, nedostaje li vam neko, pa su kazali nedostaje taj, taj i taj. Pa je ponovo upitao Boži poslanik, nedostaje li vam neko? Pa su rekli, ne, ne, ne nedostaje više niko osim onih koji smo spomenuli. Pa je kazao Boži poslanik, meni nedostaje Đulej Bib, tražite ga. Pa su ga tražili u preminulim, pa su ga našli pored sedmorici koje je on ubio, pa su ga ubili pa je došao Boži poslanik i stao kod njega i kazao, ubio je sedmoricu, a zato im su ga ubili. On je od mene, znači on je moj, pa je to ponovio tri puta, on je od mene, on je od mene, on je od mene. Pa ga je podigao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam na svojim podlakticama, pa mu je iskupao, iskopao kabur i spustio ga u njega i nije spomenuo kupanje. Hadis se zabilježio ima muslim etta jalisi i imam Ahmed. Vidite ovdje također što smo citirali ovaj hadis, ovaj, citirali smo ga da bi uzeli propis da se šehidi ne kupaju. Već vidimo da je Boži poslanik kada je našao ovoga sahaba biba, da ga je podigao na svojim rukama od njoga i zakopao, znači ne spominjući da ga je kupao. I treći hadis koji ukazuje na ovu stvar, hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu, šehidi Uhuda nisu kupani nisu kupani i zamotani su u svojoj krvi, u svojoj krvi i nije im klanjao Božiji poslanik pa u jednoj predaji osim Hamzi. Znači vidimo ovdje također ovaj iz ovog hadisa da Enes radijallahu ta'ala anhu kaže šehidi Uhuda njima znači oni nisu kupani i zakopani su sa svojom krvlju i nije im klanjao Božiji poslanik pa u jednoj predaji osim Hamzi hadis je zabilježio Ebu Davud et Tirmizi Ahmed a hadis je dobar. I četvrti hadis koji ukazuje na to da se šehidi ne kupaju, znači pa makar preselili i u stanju džunupluka jeste hadis od Abdullaha ibn Zubeira. O događaju na Uhudu i preseljenju Hanzale ibn Ebi Amira kaže rekao je poslanik vašeg prijatelja kupaju meleki pa pitajte njegovu suprugu pa je kazala izašao je a bio je džunup kada je čuo poziv u džihad pa je kazao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame zato su ga okupali meleki. Hadis je zabilježio imam Ibn Hibban, imam El Hakim El Bejheqi, a hadis je dobar. U predaju od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu stoji poginuo je, poginio je Hamza, poginio je Hamza ibn Abdul Muttalib i Hanzala, a bili su džunup, pa je rekao poslanik, vidio sam meleke kako ih kupaju, hadis je dobar. U predaju od Ibnu Abbasa stoji Poginuo je Hamza ibn Abdul Mutalib i Hanzala, a bili su džunup. Pa je rekao poslanik, vidio sam meleke kako ih kupaju, ovaj hadis je dobar. U ostalom dijelu predavanja koje neće inša Allah mnogo potrajati, neki 5-6 do 10 minuta, spomenut ćemo, braću moja draga, ukratko teoretski kako izgleda način kupanja medjita, ali prije toga ćemo spomenuti nekoliko propisa koje nije spomenuo šeh Rahmetullah Galehi, nisu to neki veliki i bitni propisi, ali spomenut ćemo i čisto koristi rad. Prva stvar, pa način kupanja možete staviti pod naslov. Prva stvar možete staviti znači kao neke pod tačke, kao napomene koje šeh Rahmetullah Galehi nije spomenuo, jeste medjita će kupati osoba koja ima prijedhodno iskustvo. Znači, zato smo spomenuli hadis od Alije radijallahu ta'ala anhu. Također hadis Umu Atije. U nekim predajima stoji da je Umu Atije bila poznata potom i da je kupala žene. Pa kada bi neka žena preselila, oni su slali po nju da ona kupa žene. Tako da vidimo da se u tome gleda, znači, u kupanju Mejita da to preuzme na sebe osoba koja ima iskustvo. Također jedna stvar koju šeh nije spomenuo, a lijepo je da se zna, to je Medjit ima pravo da oporuči ko će ga kupati i ko će mu dženazu klanjati. Medjit ima pravo da oporuči. Kaže čovjek, na primjer, imao je dobrog prijatelja ili zna da je neko pobožan ili povjedljiv ili iz nekog drugog razloga i kaže u vasijetu ja ostavljam u oporuku u testamentu da mi dženazu klanja taj i taj, da me okupa taj i taj. I poznati su primjeri tabiina i ashaba koji su znali govoriti za pojedinog ashaba, hoću da mi dženazu klanja, na primjer, Ebu Hureyre, hoću da me okupa Ebu Derda i tako. Znači, to je poznata njihova praksa. I ako Mejit ostavi u oporuku nekoga, on je najpreća osoba. Tada, znači, on postaje najpreća osoba. A ako nema oporuke, ako nema oporuke, onda oni koji su bliži Mejitu, oni su najpreći. Znači, ako preseli otaca, ima sina, najpreći njegov sin je da on to preuzme na sebe, ako potpada pod one uvjete koji smo malo prije spominuli. Ali, ako taj otac stavi u testamentu neko ko nije od njegovih sinova, čak neko ko nije ni bližnji rod, ta osoba koja je znači u testamentu i oporuci, ona je najpreča znači da ona preuzme na sebe to. Također, znači, kao što smo spominuli, ako nema vasiljeta, onda one osobe koje su najbliže Medjitu, one su najpreće da kupaju Medjita. Što se tiče kupanja kjatira, muslimani nisu obavezni da kupaju kjatire, niti da ih zamotavaju, niti da ih znači, ukopavaju, ali to po konsenzusu islamskih učenjaka, ali ako nema niko drugi, znači kjatir, nevjernik preseli u muslimanskoj sredini i nema nikog od svojih, onda je po ispravnom mišljenju islamskih učenjaka dozvoljeno tog nevjernika okupati, zamotati u čefine i otići zakopati, znači bez da se klanja njemu dženaza, niti da mu se traži oprost. Po konsenzusu islamskih učenjaka ovo nije dozvoljeno zadnje dvoje. Da mu se klanja dženaza, niti da se za njega traži oprost. Ali ima razilaženje da li je dozvoljeno njemu ovaj, da, da ga čovjek okupa, da ga zamota i da ga za, za, ovaj, zamota u čefine. Ispravno mišljenje je da je to dozvoljeno ako nema niko drugi. Jer Boži poslanik sallallahu alihi wasallam je naredio Ali radijallahu ta'ala anhu kada je preselio Abdul Mutalib poslao Aliju i naredio mu ovaj da ga okupa i da ga zakopa. Da zakopa Ebu Taliba. Ebu Taliba, od ta predaja je vjerodostojna gdje stoji da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio ovome Ali radijallahu ta'ala anhu da zakopa Ebu Taliba. S druge strane, ovaj, također ne postoje argumenti koji ukazuju da je to zabranjeno. Znači, postoji tu razilaženje da li to se može ili ne može, ali kada pogledamo u šerijat, nećemo naći argumente koji ukazuju da je to zabrajeno, a s druge strane imamo argument koji ukazuje da je Boži poslanik dozvolio i naredio Ali da ukopa Ebu Taliba i tako. Ovaj, na osnovu toga kažemo, ako nema niko od njegovih, znači, rođaka, nevjernika, onda je to dozvoljeno muslimanima. Što se tiče toga da kjafir kupa muslimana, to ne može znači po stavu sve u lemi. Ne može kjafir kupati muslimana. Sada možemo krenuti nekim ovaj hronološkim redom, ako mognemo se držati tog reda. Uglavnom, medjit, kada se postavi na sto za kupanje, će se sa njega odjeća, ako to već nije prijethodno učinjeno. Znači, kada se medjit postavi na sto zakupanje, sa njega će se skinuti odjeća ako to prijedhodno nije učinjeno, ali kad? Nakon što se njegovo tijelo prekrije, braću moja draga, čaršafom. Znači kada mejita hoće ljudi rasprimati, pokrije se mejit čaršafom kako se njegova stidna mjesta ne bi otkrila prilikom otkri, ovaj, skidanja odjeći. Tako po konsenzusu islamskih učenjaka nije dozvoljeno da se znači skida odjeća sa medjita, a da nije da nisu prekrivena njegova stidna mjesta i nije dozvoljeno po konsenzusu islamskih učenjaka gledati u stidna mjesta medjita. Također, ako je medjit stari od sedam godina, nije dozvoljeno dodirivati golom rukom njegova stidna mjesta. Znači, nije dozvoljeno ako je mejit stari od sedam godina golom rukom dodirivati njegova stidna mjesta, već je obaveza da se ruka, zamota, da se ruka zamota u krpu peškir, znači ili nešto slično tomi. Nakon što je se to uradilo, znači nakon što je se mejit raspremio, šta se radi? Prva stvar, mejit se polako ispravi u sjedeći stav. Mejit se polako ispravi u sjedeći stav i lagano, osim trudnica. Znači, iz ovog, ovaj propis ne obuhvata trudnicu, lagano se rukom pritisni njegov stomak. Kako bi izišlo iz njegovog stomaka ono što treba da iziđe i ono što je spremno da iziđe. Ako ima nešto u njegovom stomaku da bi izišlo, kako ne bi nakon kupanja ovaj taj neđase, znači čist, ovaj, uprljao čefine. Zato, znači, islamski učinjaci kažu kada se mejit postavi za kupanje, polako i lagano se ispravi u sjedeći stav i lagano se pricni njegov stomak, ako ima nešto za iziž, da iziđi. I ovo je stav četiri pravne škole, znači da se medji treba podignuti u sjedeći stav i da se lagano pricni njegov stomak, osim iz ovog propisa izuzmeju trudnicu koja je presela u njenom stomaku i mrtvo dijete, kažu kako ne bi ovaj taj pritisak bio znači razlogom da dijete iziđe iz stomaka. Dobro, Nakon toga uzima se abdest Mejitu, ima tu razno razni razilaženja, da li Mejitu čistiti usta, ne čistiti usta, oko toga nećemo ulaziti, znači pošto su to neke sitnice i nemamo dovoljno vremena za to, ali kažemo generalno Mejitu se uzima abdest kao što se uzima živoj osobi, s tim što zasigurno ne može se Mejitu učiniti znači potpuno uzeti abdest kada je u pitanju ispiranje usta i nosa, jer zna se da ispiranje usta biva da čovjek uzme u ovaj vodu u usta i da je on malo provrti u ustima i da vodu uvuče u nos. Ako je medjet mrtav, ne može on uvući vodu u nos, pa da voda ta poslije ovaj, se istekne, tako da, znači, ovaj u osnovi i kada je u pitanju uzimanje abdesta za živu osobu, po ispravnijem mišljenju i većinskom dijelu islamskih učenjaka, pranje usta i nosa je sunnet. Dobro, nakon toga, nakon što se uzme abdes neđitu, kupa se prvo i čisti se i perije se glava, što obuhvata lice, kosu, bradu, sve znači što je na glavi. Ako su u pitanju žene, govorili smo kako se treba ponašati, treba rasplesti pletenice, ople, ovaj kosu dobro oprati, nakon to, toga opre, o, oplesti tri pletenice, jednu naprijed, dvije sa strane i sve te pletenice prebaciti nazad. Nakon toga pere se desna strana, cijela desna strana, nakon toga se medjit okreće, ali znači neće se medjit spuštati na stomak, već, će, već će se znači okretati preko leđa ovaj, i nakon toga se peri njegova lijeva strana i na taj način je završeno kupanje medjita. S tim što je ovaj treba naglasiti da bi validno bilo kupanje medjita treba da voda dospije do svih dijelova tijela. Kao što je ovaj propis kada je u pitanju kupanje živog čovjeka. Znači da bi kupanje bilo validno treba da voda dospije do svih dijelova tijela. Zatim, znači ako se vidi potreba, kao što je kazao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, tako kupanje se ponovi više puta, ovaj ta potreba znači dosta slučajeva biva ako nešto iz medita izlazi znači oni ljudi koji kupaju imaju iskustvo u tim stvarima vide da li ima potrebe da kupaju 3, 5 ili 7 puta Nakon kupanja mejice posuši peškirom kako se čefini ne bi ovaj smokrili prilikom zamotavanja i nastupa zamotavanje mejita, a mi ćemo ako Bog da govoriti sutra o tom poglavlju zamotavanje medjita u čefine i propisi vezanu, vezani za tu tematiku i govorit o propisima nošenja dženaze do kabura. I tu ćemo ako Bog da, ako nas Allah poživi, stati do sljedeće sedmice kada ćemo govoriti detaljnije o propisima klanjanja dženaze namaza. Do sad je sve bilo propisi dženaze. Sljedeće hefte ako Bog da propisi dženaze namaza. Na kraju molim Allaha Đelešanuhu da nas poduči propisima naše vjere. Molimo ga Subhanu wa ta'ala da nas učusti ovim teškim vremenima i molimo ga Subhanu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu, da pomogne muslimane na svim mjestima. Na kraju Subhaneke Allahumma wa bihamdike šednu la ilaha illa ente estagfiruke wa atubu ilih. والدجى حولي سواد في سواد يا رغوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا شفيعا Islamski web portal www.l-ihlas.com جاشت روحي وأثارت دموعي